Homilia Deutera Anagdusi kalos Semeron ti epoiesas E gerthen proi exnupnis theis kai ekales apaida E keleusa anoixa tene thurida E enoixen tacheos E gerthes e epi tu ene latu tes clines e tesa hypodemata kai perikneemidas en gar psychos hypodetheis un elabon o molinon e pedose catharon hudor hydor prosten opsin eis ornolen hoi epichuseis proton heiras eita catathen opsin kai to stoma ekleisa οδόντας έτριψα, καί ούλα. Εξέπτουσα τα άχρεστα, χωστίνα επιέρχοντο, καί εξεμουξάμεν. Ταύτα πάντα εξεκύθεζαν, εξέμαξα τας χέιρας, έπειτα καί τους βραχίωνας, καί τεν όψιν, χίνα καθαρός προέλθω. houtos gar prepei paida eleutheron mathein metataoutan grapheion epes deetesa kai somation kai tauta paredoka e moi paidi